Jonesan Akzion hildoaren baitan Voix de Fam programan ekoiztutako saioak. Gaur ere zabalduko dugu gure musika kaxa itzi ber. Zemoz mirari. Ongi, bueno. Bai. Ai, gea martxe hartzen pixkanaka ez da. <laughs> bai, noski. Bueno, e, ez dakit, ongi etorria emango diogu, bai. Bai. Ongi etorria, bere izenik esan gabe. Esan gabe. Ongi etorri. Euskarrik asko. Ez dakit, urduri zaude, no... Bueno, hain dikan ez, geho ikusiko dugu. Gu, zintzua gara. Mm -hmm. ez? Bai, bai. <laughs> ba, orduan lasai jarraituko gotoa ingoz. Gu txintxuak, ja? Bai, bai. dudan igabe. Ba, zingo dugu, biografia bai. erakurri. ja. Ja, denarekin asmatzen dugun, wikipediarekin. Laro geita bost garren urtean jaioa, hogeita bost eta hogeita sortzi urteko gazte oi hartzorra da. Eta mirari zuetan ere parean, ba, intrusa ez da, kazetaritzen lizentziatua baita. Etxekua. Etxekua. <laughs> Oarsaleko itzan lanean aritua ere, eta gaur egun oi udaletxean egiten du lana, komunikazio atalean. Informazioa helarazteaz gain, sormen lanare gustokoa du hartzu argazte honek, geltokiak edo helduta entzuteko abestiak liburua da horren adibide, besteak beste, eh? igartza sariarekin, ba, edota igartza sariaren fruitu bat, baina gazte mailan hainbat literatura sari ere irabazi ditu. Beraz, norrote da edota asmatu ote dugu gure Wikipedia atalean. Ez da gitzuk asmatu zuntzeintzean? Bueno, nik badakit orduan bentajakin jokatzu jokatzen dut. Goiatz labandibar, ongi etorri. Eskerrek asko. Bueno, zuzena, esan dako guztia itziberrek irakurri duguna. Bai, bai, bai. Segurazki informazio asko falta da, eh? Baina eh. esan dakoa, zuzena. Bai. Bai. bai. Bueno, informazio hori xurgatzea izango da, ez? Gaurko amapolea morea saioaren e, funtsa edo. Mm -hmm. Hala da, baino e, mamian sartu aurretikan edo mamiakin hasi aurretikan, Ba, miren gaztainak galdera bat utzizun, jakin gabe zein entzen gure gonbidatua, eta galdera hoxe jarriko jogu, eta horrekin hasiko gehiago jatz, prest? Bai. Ze amets dakazu betetzeke zure bizitzan. Hor gorreta dakazunak, ahoian barru, barru, barruan. Ze amets dakazu betetzeko. Okerrena da, esan ba, diogula, erresa bai. zela galdera. <laughs> Bai, eta ez, ez ala, eh? Amets bat, jo, bala bote prontuan, ez zait ez da bat okurritzen. Mm, gaina ez dut, ez dut oso ametx irrealik dituzten ametsak betetzeko modukoa, ja, bat da baina dideez, nire amona ari elkarrezko da ditea, baina badakit ingo iotela Da, mhm. bai, nahi duten zerbait, baina beteko duten zerbait. E, baina kajoian gordia dakazuna, gorde, gordeta, oi, oi jakin egin unmirenek mm. kaldetuta. Ba, Edo igual beiratzeko bai, eh? da kasu dikana. Bai, beiratzen berkut, zoi txerrezko gehiatuak. Oh. Oida. gehiago, pista gehiago eman, edo hau txibatu aurretik, edo bueno, nago zerbait. Amai eran berrez galetuko dio. da. Bale. <laughs> Ba, ea goiatze, kasetari izan da nola moldatzen zara galderak erantzuten? Naio dut zuen aldian eria baino, eh? Oia aitortu behar dut, baina, bueno, Kazetari zea edo idazle konsideratzen zure burua o bilek batea? Ez, kazetari kontseratzen nire burua, ba igual rekorrido gehiago dutelako edo baitare igual oaindikan ez dutelako erabat sinisten iruditzen zaitelako goiatzela bandibarri da, liburu baten azalian jartzen duen izten oita ni askotan ez gala pertsona berdina. Eta mhm. mm kazetari ba, bai, sentitzen azia urte batzuk damazkit ba, baitoki batean edo bestean talanean, eta gaina gustatzen zaiten arlo bat da, eta oso gustatzen azena, eta ba, ikaztari esan ditzena. Egia da gainera, aukera auki duzula hainbat eh, sektoretan lan egiteko ez da, kazetaritza barruan, baina etzara postu batean eh, finkatu. Egia esan, bai, ose, ibilin aztoki desberdin da, batez ere e, idatzizko kazetaritzan indut lan gehien, eta egia esan, Aia zirratia bai, ba, bueno, bere garaian eukinun aukera bekadun euteko euskal Erratian, ba, indikan ikasle ginenean, eta kez, saidatzizko da gehien gustatzen zaitena. Bai, eta igual, bueno, bada, kazer ikusia idazle zea bat ere bai badako horrek, baina, bai, prentsa idatzia da gustatzen zaitena batez ere. Miren gaztainagak utzitako galderak zion ze ametxtenun, txikitan amestentzenun noizbait liburu bat idatziko zenula edo idazle izateko aukera eukiko zenula? mm, amestu, amestu, ez da, irenun inoiz imaginatuko baliburu bat, hola zehatzea, baina beti datzi izan dut, eta bueno, azken finean, bai gartzara lan hoi edo proiektu aurkeztu nuen momentutikan, bueno, aukera hoi, ez, osea, ez, ez, da, ez da hola ez, baina, bueno, bai, esan nahi dut zure buruan, badola nolazpateko predisposizio bat esteko, bueno, ba, irabazizkio, baietz esango diot, bueno, horregati dut, bestela ez nun bialiko, oh. <laughs> ez txikitan idazten nun, liburu bat zatzeko inongo zaikan gabe, gaina badakit ez banu igartza sari bat jaso, enula liburu bat idatziko. Aipatuzu, beti idatzi izan duzula, egia da beste sari batzuk ere eskuratu edo irabazi dituzula, baina adibidez, eguneroko bat idazteko ohitura eduki duzu? Ez, egunerokoak ez egunerokoak ez. Idatzi zaitut beti, ba, eixe ipuiak, edo gauza motxak, edo eguneroko baten, igual gauza ikan antzekun eukidutena da, e, eh, non bai irakurri eta gustatu izan zaizkiten, ba, esaldi edo poesia olako gauzak bildu bain izan ditut pinon. Eta igual badia baita ere, ba, nire momentu hortako humorian rekopilatorio bat lezela, baina gion nire egunkari edatzi, ba, gaurren dut ezak izertabak izert, olako ikanez. Beraz, hor inork ezin du zer arkitu sekretua. <laughs> Edo bete gabeko ametxik betetzeko doztenak. Eta kuaderno bat beti poltsan barruan atentzioa deitzizun zerbait apuntatzeko? Ea maten du noitakoa zea? Ez. Buruan? Ez. Gaina goatzena behin nola elkarrezita batean beste bi neskak inginela galdera hau intzigun eta beste biek erantzitzen den baietz. Eta nit sentitu nintzen bada oso idazlez profesionala, ze nik ez dut olako ikan inez, baina buruan, go, zait, buruan gordetzen jo dauzak, eta igual azutzen azkita aurrengo bat iango bat duiten azpinon, ez. Osa, liburu bat bai, amaten dut, li, normalian boltsan, baina kuaderno huts bat ez. Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak da e, argitaratu duzun liburuaren e, izenburua, eta aztapen batean interrail izena jarria zenean. Bai, proiektuari baiz, e, aurkeztu nunean proiektua hiru ipui besteikan itun aurkeztu, bueno, hiru ipui hoiek bakarrik itun idatziak eta bainikanenekin egia san bukaera nolakoa izango zen bukaera ukiko zundeenekin hiru ipui hoiek idatzen itunean eta nola Lotzen zituna trengel, bueno, zen historia guztian trengel toki bat agertuko zela eta batez lotzen zituna zen, ba nik dula urte batzuk lagun batekin intako interrail bidaia Ba, interrail genulako eta justu hiri hoietatik pastu ginelako horregatik jarri nion proiektuari interrail izena, baina bueno, geho etzun, etzun zentzuik hori, hori mantentziak. Eta zuretzako zein dira helduta entzuteko abesti horiek edo zer da gorren atzean? Hmm. Ba, ez dakit, igual... Osa, da bat ez igual, non baitzaude kontzertu batean eta badaude segun bai, pasa izan zaite, eh? igual nonbait egon kontzertuat ikusten, eta igual ez ezaguna izan tare musika jotzen nahi dena, ba, igual musik, zai, melodia goxio bat edo zerbait berezia sentitzen duna, eta ba, en plan, bituzu polita, ez ba, norbait egin dute entzuteko. Mirari, bai, isilu intzea. Bai, ze pentsatu da, utzit, <laughs> pentsatzen egin a ber, e, ze abesti zen nahi, elduta entzutia gustatzen zaiten oitakoa. Eta? pentsakor, utzi nago. <laughs> Gure sintonia. Adibidez, e, bueno, ez dugu inoiz esan saioan, baina hainbat e, taldekoan sintonia da eta musia handi bat bergara eta bai. arrasate aldea. E, musika usteatikan. Eta goiatzekin jarraituko dugu e, Erasmus belaunaldiko idazleen e, artian zaude sartuta. Bai. Wikipedian eh, jartzen du. Baino... Zu Erasmusen inoiz itze, hon? Ez, zena da Erasmusea. Egia esan, enaz jun, eta abitu bada arantza bat, minio uste dut ez dutela beteko ametxoi. E, enaz eh? jun, ba, oixe, ba, urtekin lanian hasen nintzelako kastaritzan eta orduan ba, ono. Nahi izan un momentu hortan lan aukeratu, ba, guztago nintzelako lanian eta egiten kaztaritza munduan eta ez kaztaritzako fakultatean, eta horregatik gan erintzen Erasmusa, baina badakit lau urte pasatu berrizango ban itun leioan urte bat Erasmus belanaldi hortako kide real bihurtuko nintzela baina ez zinen nintzen jun. Ta zer realetara joango zinateke. Jo, ba ez dakit, baina an hau edo iparraldea, oso iparraldea edo oso egoaldea, osa, bi estremotako nonbaitea. Ze eon izan azenean bai iparraldeko basbezian eta holako tokitan oso guzti hon baina era berean ni oso eguzkizalia eta oso temperatura beste mota batekoa gustatzen zaitan ere umorian gaina eragina du eguraldiak eta orduan bai igual beste toki batzuk baina bueno aukerak baitu berko nitun eta bere garaian enitun baitu ez zare ba etzelako aukeren artean nakan zerbait Liburua endaian hasten da, endaian bukatzen da. Mm -hmm. horregatik gustatzen. Bai. <laughs> E, guztia borobiltzia gustatzen zaizu? E, enaz berezeki perfekzionista. Enaz, enaz bat ere konstantia, eta ez da enaz bereziki perfekzionista, ez da azkeneko dena amar bateako edo natxukun egon behar duen zabateko, gaina oso pazientzi gutxi dut orduan, ba ez ez du denak, boro izan berrik nire biztan ez da ala, baina, bueno, justo, ba, hemen hasita bukatu toki berdinean inda, baina, baina, esango genuke, ba, bidaia hori ala, ala ze bestela perfectamente bukatu pasulezun Estambulen, eta ni oso, oso lasai sentituko nintzen. <laughs> ni liburu irakurtzen ari nintzela, eta behar bada, konparaketa etzaizu gustatuko, eh? baina e, Carmele Jaioren idazkera mota sumatu nuen eh, gardentasun hori, badira pasa izo batzuk, ba, azkenean egunerokotasun bat izaplasteko bate, ematen diotenak adibidez lehenengo kapituluan e, ba, bikote batena, ba, ze errutinan eroriak dauden, e, eh, endaien etxe bat erosi eta azkenan alperrik, e, gauza gordinekin jolastea edo idaztea gustatzen zaizu egin buruz. Bueno, nik uste pertsona realista bat nazela eta horregatikan, osea, errealidadian, nik uste bukaera arroxeak, normalian bizte ez da arroxea. Da, orduan, azken finean historiek oso realak izan daitezke, osea badia pertsona edo zen pertsona gertatu daitezkioken gauzak. Gordintasun hori horretik gustatzen zait, osea delako ba on, hau da ona. Ta naiz dago gure buruan osa arroxa izten saiatu eta oso romantikoak izan gaitezke eta bueno, titulua igual pixka bada, minon Bino, bueno, realidadia, realidadia da, eta ni oso pertsona zentzu hortan oso realista nazta, igual loida da islatzen dena, Ta zaket izan daiteke. Liburua zabaldu eta atentzioa deitzen duen lehenengo gauza, eta ez dakit batek baino gehiok esan dizuten, da eskaintza luze soluzioi. <laughs> Ba Igual beste liburu bat eberko eh, zenuk eskaintzaiteko? O... <laughs> e, zoia izen luzia dakalako eskainen ionak, mm. binon. bueno, ez, historioa da, hona, hartze da nekin bidaia intzun laguna, eta bitu lagarroen bidaia politikoa zen, ba, bitu hor bai genula eguneroko bat, bino bidaiako kronika idatzi genuen, eta bueno, ba, gure bidaiako kronikan izenburua zen olagarren bidaia politikoa. Eta geho lagun zerrenda luziare bai, azaltzen da? Ba, egon, azken zinean jende asko dut zure inguruan prozesu guztioi martxan daun bitartean, ba, jendeai eskatzezkio zu iritziak, jendeak ematen txu ideiak, eroai egia da, eta azken finean, ba, nire inguruan egon dien pertsona guztiek, ba, bai, iritzu bat berri izan dutenean ba, irakurtzeko edo preste ondienak, eta behaien iritzu emateko edo behaien zaguztiakin, ba, bueno, merezi zuten hor txeotia. Gustoko izan duzu liburu bat idaztearen esperientzia animatuko zinateke beste bat idaztera? Behar bada hor dago zirri borroa eta... <laughs> E, egia esan, asera batean banun beldurra urte bet, oza, markatu bat eukitziak, azken finean muga bat jartze dizu, eta bete inbertzu. Gaina, bueno, oza, baldintza batzu txusarik eta horrek, eta bete, bete zu. Eta horrek ematen zian aseran apuru pixka igual, beteko dut, oza, izango nagai bukatzeko, eta, bueno, gehoia ja, da, eta izango nagai betetzeko, eta ez erridikula hondi iteko, hoi beste kontua da, baina, bueno. Eta egia esan, denboa ez da nere kontra ibili, lasa ibili na gustoa indut, osea, hortan bai, ez dut sentituago ikan edola. Eta hemendik aurra ez dut esango inez gehi ez duten ikan beste liburu bat zatuko baino, bueno, data ikan gabe funtzionatuko nuke. Ordun Erresago da bigarren bat itia lehenengoa, jaben ikusitzunean eta pixkat ezautuzunean, eta hori ala iditzen ze Eta liburua lehenengo aldiz esku artian hartu zenunean, ze sentitu zenun? ba, oso sensazio harrarua, ba, hoxe, da lehen esan dutena, irakurtzen zenun azaleko izena eta ni eta ba, iruitzentzean zean bi pertsona bi pertsona aziela. Osea, goiatzela bandi barroi eta ni ez ginala pertsona, baina oain bai iruditzen zait askotan, eh? Pentsatu, liburua etxean dut nik ez dut irakurri berriz. Orduan... Eta Euskaldo, zenbat aldiz ibili den atzea eta aurrea. E, zuzenketak, ez zuzenketak? Bai, ordun bai, oza, ordun askotan, gaina zuzenketana kontrarreloj egiten den zerbait da, oza, baita oso epemotzian, eta momentu batzutan ja, uff, binon, ja behin definitu ba, ez dut irakurri. <laughs> Gure belaunaldia oso informatizatua dago, ez? Pentsatzen dute edo zer idazteko momentuan boligrafoa baino ordenagailura jotzen dugula modu arruntean, kasiko ohitura ere bilakatu da, Zuk esku ze ordena ez ez. No? Zuzenean gaina ordena Bai. Bai, bai. Zuzenketak eta iteko errexu da. doa. Zeneako da errexu. Duda bali makazu wikipedian sartzen zat, ahi hasta. Bai, bai. Bueno, lehenengo abestia jartzeko txanda iritsi zaigu. Oso zaila ino mentzaizu e, aukeraketa. Bi bakarrik aukeratzia ez errexea. Hoi da, zaila ez zailtzen duna, esamatzen duten, amar, bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, nolako loturak azuzuk musikakin, goiatz? Ba, egunero entzute dut. Egunero, oza, bai, egunero jartzen ditu eta bestiak, gustatzen zait, egia esan gustatzen zait baitare gauza berriak entzutia, nik ez dut kontseratzen, nik izugarri pila kontrolatzen dutenekan musika. Baina baitut inguruan jendia, ba, asko gustatzen zaitena eta asko ezagutzen dutenak, eta behaiei esker, nire munduare bai erekitzen erekitzen dijoa, eta erekitzen da, eta gustatzen zait. Instrumenton bat jotzen zu? O... E, bai, bueno, gitarra jotzeut, dut, bueno, oso tarteka, eh? Hala, urtia, hemen, kuadrilak gukin, eta badakit jotzen, eta bere garaian txistuare jono, bineo, oia, erabat dakat. Hori ez da tarteka, ere? Hori, enazgai jotzeko. Tamborrakin ebakazu... Bueno, bai, bai, bai, ba, bai, bai, txiki txikitatik anjo ez dut tamborra bai ergoingo jaitan eta bai xanistan eta ba, bueno, hoi etxeti dator. Atxa zuzendaria izatean ahiak dia. <laughs> bueno, lehenengo abesti gisa zein eh, jarko dugu? Eh, jarri txin aurriak ekoa. bueno, ba, miren iza entzungo dugu eta geho jarraituko dugu elkarrezketekin. Thank you. en superfícies que no obstant això ve sobre ti la ciutadà Escàrboles somrien contra tarde afadista tixe confio d'algo d'algo les sues lembrances secretas Els santuaris mudant de residència Els pàgeros arrigant-se, els fetxamentos. Engatxant-se Fatigades les foles amarel·les, en nou estia Juguen a Thank you. es tu de sentir, eh, miren iza eta hotel entzun ditugu. Zertikan abesti jau, goiatz? Bueno, ba, Mikel Lauan ere etxean oso estimatua da, eta neire bai asko gustatzen zaiten musikarioa da. Txinaurriak e, eh, ateratzuten ba, bueno, beha ondoren bere bersioak inez, ba, badut etxean, eta egia esan bersio hau kantau berezik, hor gustatu zian, Iruitzen ze gaina Mikel Laboan kanta beha bineon politia badela bersioa, badela, mm-hmm. badela sartia, ez da Mikelen laboren bai oso politia da, bineon bere, batez ere horregatik, fado oso politua da. Ba, goiatz, liburuaz edo literatura zitze egiten e, eh, segituko dugu momentutxo batez, eta ezagit galdera hau e, eh, bapatean nola ulertuko egun denok, eh? baina <laughs> botakot. Literatura femeninoa, kontzeptua edo etiketa e, existitzen da eta zuri idazle bezala egokia iruditzen zaizu? Bada, ez literatura femeninoa emakume idazleak tolako kontzeptuak askotan ateratzen dian mm -hmm. eta jende asko bueno, esaten du ez, azken finean txorakeri bat dela, idazten duen azkenean sortzailea emakumezkoa den edo gizonezkoa den. Nei, literatura femeninoa bea, ez dakit, nik igual pixka bat ulertzut e, emakumeai, ez da, zuk, hola eh? nik ulertzauten modura galdera, baina emakumeai, eta esan nuke emakumeai modu tradizional batean edo eskaini izan zaien literatura. Literatura mota hoi, ba, esango nuke novela arroxak talako gauzak, mm, nahi zaizki gustatzen, eukiko gote bere publikoa, eukiko gote bere zea, minon, nahi zaizki gustatzen. Gio, ni emakume naz, eta idazle, bueno, baita, ezagite, emakume idazle bezala definituko nuke nere burua, ba, idazleak bere zeneru bai ez luke generuakin, literaturak generuakin zer ikusia izan berrik, baino egia da, ba, bueno, sortze momentutan askotan igual zuk bizitzen zunak edo zure munduan dakatzun ikuspegiak eragiten dula. Eta, bueno, nik mundua ikusteko modu bat dut baita ere, ba, bueno, neurri batia baita ere igual emakumen bizipen bat zutelako, Baina berez, baita ere pentsatzen dut, liburu bat hartu eta ez zula zertan jakin zinek saidatzen duna emakumezkoa den edo gizonezkoa den, eta gaina gauza askotan irutzen zait ez du lan abaitu berrikan bai, eta ez du lan abaitzen zaketzi gala asko gara. Baina <laughs> eh, literatura feministan kontzeptuare badao, zeharo desberdina. Bai, eta hoia beste kontu bat. Hori gehiago da... gustatu zaio farri. Bai. <laughs> Bai, osea, netzako beste modua da, azken finean da, emakumea, bueno, ba, bai, literatura feminista bat, bai, teoria feminista bat edekan abiatuta, eta bai, emakumea erakusteko modu guzti bat, eta mundua, mundua erakusteko modu feminista bat, bai, gizonezkoak eta bai, emakumezkoak agertuko itunak. Jo, konoski, azken finean sortzen zunean, zu naizun bezalako pertsonajeak posible ez sortu, zu posible izan oso pertsona feminista, bat baina oso estereotipatua dauden emakumezko ba, oso pasio bat oso zer bat sortu, horregatik anetzea, ez dakit, femin, matxista bihurtuko bapatian edo matxista, ba, azken finean sormen lan bada, eta sormen lanak azken finean beste helburu batzuk, mm. igual, hori sortzen zu baitare, atzia zerbait bilatzen zulako. Berazuk sormenari ezen joke mugarik eh, jarriko. Beti ere, ba, liburu bat idazterako momentua. E, eh, eta... Hombre, iruditzen zait, azken zineazuk idazteko moduan beti, beti plasmatzen zuzuk sentitzen zuna zure ikusteko puntua. Eta Nikolako personaje bat sortuko banuke seguruna ez zela izango bere apologia iteko. izango hmm. litzake beste kontrako apologia iteko, baina bueno, azken finean tresa da erabiltzeko dona eta bueno, sortze lanak azken finean sortzen sortze lanak aldatu dezake gizarte aldatu dezake, mundu aldatu dezake ikuspuntuak. Eta nik uste erabiltzea, hortako erabiltzea ere bai, bai interesarriak diela. Bestela beti gauza guzti, osea, dena izango litzake estankoa ta on azken finean literaturan edo beste dozen sortzenetan beti hondia esango nuke ez dakite iraultzak bai tematika aldetika, bai gauzan aldetikan ta bueno, beharrezkoak dira. Zure begirada feminista hortan, eh oinarritako bat gurasuak izango zien. Bai, badia. Bai, nire ama feminista militantia izana da. Eh etxetikan jasotazken finean ezkuntza mota bat, e, eh, behaiek, behaiek izan dira ezin hautenak pentsat, bueno, ba, izateko emakume, izateko aske, izateko nine dutena, eta izateko pertsona bat, ba, beste guztia bezalakoa mugak eukiko ituna, eta hori behaiekin naute. Bai, bai amak eta bai Tazuk hainbeste konturen artean lana idatzi, E, eh, gitarra ere seguru urtean behin, baina gehiagotan <laughs> hartuko zula etxean batzutan. Ne? Eh? Ez askoz gehiagotan. Ba, zu denbora, ba, ez dakite karpenak egiteko, eragile feministetan, talde feministetan. Bueno, azken zinean lotura bado, bueno, azken zinean ere herrian adez, e, eh, oi hartzunen, e, talde feminista berri bat da oso oantxe sortu dena eh antihumorik ez duna, mirarik ere bai ez dut mhm. txuna oso ondo bai. ta bueno azken ni inguruan muitzena ez baiek badakite esku botatzeko bernautzenean hor nazela lehen etzeonean ere bai azken finean mugimendu feministan gauzetan ba bai martxan 8an da, beti urtero joan izan da txiki txikitatik ba ezaketa ohitura azko za bat da edo Bai, oza, azken mundu hortan eta feminista horien inguruan beti hon izan, txiki txiki eta ba, bai, zai, lilatoi ja, hasi e, bai, batzena, nire ama lehenengo urtetatik ane dateratzen zen, gio, ba, onditxun nintzen ean, nintzen ateratzen, baina, bueno, azken zinean aldarrikapen hoiek horiek nire eguneroko tasunean, e, bai, badaude. Jaiota seitu ez omen zizuten belarritako ikarri. Ez. Eta bain, baituzu. Oain zulua aktut, baina txut belarretakoak erabiltzen. Ez da, urtekin initun lehenengo zuluak, eta initun ba, nintzelako maiako neska bakarra etzitsuna belarritakoak, hile motza erabiltzen un askotan ere lehen guzuan arropak jazten zizkiaten ba, horre eta askotan ba, ikastelan baloia bota, eta asten zene eh, mutiko, pasa baloia, eta beti ona mutxikoa mutikoa, neska naz, eta orduan esan belarritakoa jarri bertxut, argi gatzeko neska nazela. Eta urtekin jarri nitun, Eta jo, edola, erabaki nuken dingo nitxula, eta, bueno, tarteka igual jartzen ditu, ba, hola, ematen zianen egoizeak, ze, bueno, gustatzen azki, komplemento politi bat iritzen azki, minon, ni gustago no gabe. Eta bain jaitut erabiltzen. Ai, irratirako komodoa da, bate gabe bai, tortia. <laughs> Segun ze egunetan. behar bai. bezala bai. sartzeko ongi. Ba, literatura ze eh, hitz egin dugu, zure liburuaz ere bai, Aldiz, e, pixkat e, zure lanean e, sakonduko dugu, jartzungo udaletxean lan egiten duzu, komunikazio edo prentsa arduradun bezala, hor nola sentitzen duzu e, zure burua, e, berdintasun aldeko lan hori ere, pentsatzu prentsa arpila bat idazten dituzula? Bai, desente, bai, desente, azten txugu. Ba, aldatu nunean, salanez, Ni hor e, udaletxean hasen nintzen lanean, oar saldeko ditzatikan, hor hartzungo kronika idazten honik, eta aukera matzietenean udaletxea etortzeko, ba, dudak izan itxun ze, neurre batean nire ikastaritza gustatzen zait, eta ez barrak edaztia, ze idazken zinean, bueno, ez da, kastaritza. Baina, bueno, geho nik duten lan hortan ebai, komunikazio bere aspektu guztitan ikuitzen dut, eta badakat baitare aukera kastari sentitzeko baita ere, bueno, tresna berria sortzen jundia oi hartzen godeletxean ba, komunikatzeko, ba, baitugu ba, bi hastean behin ateratzen aldezkari bat, ba, ez dakiteko aukera ematen diguna, edo reportaje batzuk tarteka iteko aukera ematen duna, eta batez ere hori da gustatzen zaiten arluak aztaritzen munduan. Eta hain gaina oso hartu aiot, nire bueno, komunikazioko zea honei, eta bai, eroso sentitzen az, eta mm, bai, badakagu hortikane bai berdintasunan alde aukera hondiak txugu gozakiteko gure, eskudo baitare e, bai gizonezko eta bai emakumezko ba, bai elkarrezkatatuak adiez guk aukeratzen txugu. Orduan gure eskudo bai gaia, bai prioridadia ematia segun zerrei, nola landu, eta horrek azken finean baitare herri bat, tei, bueno, ba, udaletxetikan posulea ez zein dien agenda batean edo ez garrantzia duten gaia gaina, bueno, ba, elegen itzaldi honetan, eh, ba, parekeetasuna garrantzi berezia ematen zaion gai bada, Eia esan azken aldean eukitu guherrian ba, kasu oso gorrak, ba, eta bodalak horre hon berri izan du erantzuten, ba, eraso sexistak egon dielako, ba, erriko jaietan, sagardo olako gauzuetan, eta, eta bueno, hiek adierazi berdia, osea itzen ber da eta jendiai aldatu bertza ezkilo gaindik oso barruan sartuak jugun txip batzuk eta gauza batzuk eta hori erakundean lanare bai bada. Bueno, nik uste dut asko dakatela iteko. Ez azken finean behaiek mateuten diskurtsua poliki poliki kalatzen joten da eta bai. Horrea jo nahi nun, ez? E, jendia konturatzen da eh udaletikan zelan iten den eh alor hortan parekidetasunean. Mm, ez dakit. Nik uste dut gaina ez dela gauza bat egunero, ba, ez dakit, jende askori baina udalakiten duen lan bat, iruditzen zaio udalakiten txula gauzak, ba, edifizioak iten txunean. Osa, irigintza da, igual, gehien ikusten dena, mm, eta mm. hau da, jendiak baloratzen duena, ba, espolioa inaute edo farola ondatu da. Eta azken finean, herri baten bizitzan askoz gauza gehiago daude, eta parekidetasuna da berdintasuna igual da gehiago zeharkako gai bat barruan gauza bat iteko garaian barruan edo ez mhm. buruan euki bertzuna eta ez hainbeste mm, ez daude igual hainbeste gauza egunerokoan inda egiten dienak tarteka ingozu kanpaina bat gaia lantzeko baina azken finean kanpainatxo batekin ba etzu zehatzen osea azken finean da buruan euki berden kontzeptu bat eta hoi beste arlotan ba sartuta azatu berdena jendea konstente den udalantzako ze puntu arte den garrantzitsua, ba, ez dakit. Egia da, ba, udalak baitar eragile feminista juzten jola batuta ematen ze hoiekin, eta azken zeinan elkarlan bat dela zatzen duna, baina ematen duza, komunikazter duna berdin berdintasuneko zen egotzian, ez dela, baina. esaten eta esaten da, egia da, eh, informazioa boterea dela, Orduan, e, zu daukazun lan postuak eh, asko du jokoan, ez? Oso kontrolatu zaude eh, zure, zuk idatzitakoa gain begiratua dago? E, ez, ni sasetitzut konfiantza dutela negan, eta askatasuna badut, bai gaiak proposatzeko orduan, bai, ez dudala lizkarieten dugunean, denan artean erabakitzen dira zentzu gaiak nik proposamenak ematen jod, baina, bueno, gio taldeko beste norbaiteke bai dezake ba, proposamena, denan artean era, e, erabakitzen da. Baina, askatasun hori, konfiantza hori sentitzen dut, badozte gai batzuk, ba, nire bai ez dutelako kontrolatzen dena, ez inezkoa da, ba, gain begiratzen entzuztela, baina baita nik nahi dut beiratzia, ze, bueno, hanka sartu baino lehen, segun ze gauza, ba, zentzu, no, dakin batek beiratzia, eta gion nere lana izango da errex esplikatzia hoi, eta jendeai esplikatzia. Batez eroi da, nere lana jendean gana iriztia. Komunikabieta eh, iristen dira, zure prentxe barrak, oi hartzun irratirare, bai, haitzi der. <laughs> eta, ezakit, e, eh, komunikabideak orokorrian filtrua jartzen badakigu, alegia. Ja. Prentxea bar bat iristen da, baino prentxea bar bat da. Ez dakigu, eta horre nire bai sartzen az, nire bai indutela indutelana komunikabideetan, eta uste dut, ganak badakagula buruan sartua, emailia zerbait iristen badigu, prentxa bat iristen badigu, publikatu inberdela bai edo bai. Eta ez dugu neurtzen interesa badun edo ez dun, edo bere hortan ze, batzutan ez da ezer gehiago, baina bestatzen igual berda. eta neko ez dut ere bai akomodatuak bagao neurri batean. Eta igual bai, ez da eta beste era batean baita ere da eguneroko lanian baldin bat zaude, bazkartasun ba, batean inbertzula lan, eta igual den bai zure kontra dola, baina bai, neko dut batzutan, Ez gala oso zak, eta hori pasatzen da ez, azkain hartzen zu, hartzen zu lau egun eta zalian gai berdina dakazu eta askotan modu osantzeko batean landua, orduan zerbaiten seinale ba, bada, askotan redakzio barrutik egiten dugula lana eta ez dugula Goi, esan duzu, <clears throat> nire lana jendearen gana iristea da, pentsatzen zure bulegotik plazara askotan lan ordutan ateratzen zarela, pagauza ba, bat edo beste egitera, eta oso erresa egiten zaizu kontatu ezin duzun hori ez kontatzea, edo jendeak azkenan herrian ezaguna zara eta behar bada ba, informazio, informazio bere bat edo nahi duenean, ba, ah, ba goiatzi galdetuko diotea ah, zer dio. Ez, ez dia hola, eh? <laughs> Zintzu hortan, oi hartzerrako soza dia. Badakit, eh? Osa, zeina zen, eta jendeak badu joera negan etortzeko binon. Galdetza binon gehiago, zerbait kontatza, ba, hau eta nahi gara edo hau ezak edo hau bak edo askotan baitare taldiak dola erabiltzen dute udaletxeko komunikazioko saia, ba, igual, behaien kabuz beste komunikabidea batzutara bat iristia zailago ikustu ba, erabiltzen dute tresna hori, ba, bueno, ba, bide bezala, zubilan bezala, eta, bueno, mm, hortakore bai, ba, daude, eh, baina, ez, ez dira, etortzen hor, zera, sekreto konfidenzialak eta olako informazio sekretua eske. Bueno, guk, bueno, ez dela ba. Guk eskatu ezkio, igual zuzateko <laughs> jogu, ez? Insistituta. Bueno, eskatuko joguna bigarren abestia. Bai. Izango da, zein jarko dugu goiatz. Bakarrado. Ang Ango San Julia Stone, Santa eh, Monica Dream. Pasa, no, eh? du, betu du. <laughs> ba, hoxe, entzungo dugu, eta jarraituko dugu. Thank you. Monika Dream entzuten aigea. Eskatuko nizunen nintzelako goatzen. ah, ba ez da, hain zaila, eh? Zailagoak ekarri izan dituzte. Bai, bai. bai. Mire kastaina eh, ganako oso zaila. Bai, <laughs> oso. <laughs> e, goiat, Santa Monikara jongo zinake? Bueno, bai, aman ezkeo, ni munduan edo zein puntata jongo nintzake. Ez da, nire lehenengo destinua, eh? Santa Monika eritxe horretikan toki, leno, toki gehiago bat juta horretikan nola zatuko zatzeko, baina, bueno, txartelo bat emango baliteke bantxe, bihar nahi <laughs> Ba, esan zu tokioik, tokioik esan zein dien, eta igual bat emate gombidatuko zaio. <laughs> Entzuleak beharko zure. <laughs> Ni behintzat, nerekin jo beharko zenuk ez, beste bat ipagatzekotan. ba, ez dakit, bidaiatzea asko gustatzen zaita, beti ibiltzena noazatu, eta... Bai, ez ba, ego Amerika ez dutu nahi dut, oa ez dutela ez dutzen, e, Europan ez grezira juna edut, Kopenagia juna edut, oza, ez dakit, toki asko da juna dut. Hemen egin mirari abestia mm-hmm. bitarte, hitz eta pitz, e, koiatzeke esan duzu, ez dela zure bizitzako lana, gaur egun e, daukasuna, eta aldizkari batera joko zenukela, ez da, horrek eh, behar bai. idazteko edo sakontzeko aukera gehiago ematen duelako. Bai, azken finean, niri ikastari zatian gustatzen zaiten, oza, gehien gustatzen zaiena da elkarrizketak eta reportajeak, baina, bueno, interes, oza, eta bat ere zure proposamenetik heldu dien horiek iteko aukera emate izula. Eta azken finean, asko ikasteko aukera dakazula reportajaten edo elkarrizketaten oso gauza interesarriak ikasteko eta entzuteko eta ezautzeko aukera dakazula. Eta aldizkari batek azken fina baita ere matizu denboa, denboa, oza, denboa adakaztu gauzak prestatzeko, iteko, ez da, den, oza, kontrarreloj, ba, eske gaur eguneroko eguneroko aurratera behar denean, azken finean nahi baino denboa gutxi hori zu gozak behar den bezala edo, bueno, nahi, oza, nahi bezain beste sakontzeko eta denboa hoi, ba, bai horreti gustatzen zaizkita aldizkariak, eta... Eta ba, bat, edo? Bueno, badozte batzuk adiez, asko gustatzen da ez. Eh, e, garantzazpika astera astera astero goitikan bera beitz dut ze ez dute dena irakurtzen, baina gatik. <laughs> Bueno, baita ere eh, ere irakurtzen dut noski bai, ez. Pilo, bai, asko, osea, gustatzen hau nola dantzatua eta eta holako alizkari motak gustatzen zaizkidu bai. Igual biarrinak isotoren e, eh, telefono dei <laughs> duzu. A ber. Hortxe, deialdi jaina. <laughs> Beak esan du. <laughs> bueno, guk eh, zabalik uste, bate guztiak ba. zabalik uste Bueno, ba, bukaera aldea arrimatzen nahi geha. Bai, esango nuke, baietz? Ba. ba. Gure sintonia sofistikatu ah, bai, bai, bai. ordua da. bukaeraldea iristen eta denek erantzun berreko eh, galdetegi moria erantzun berko zula goiatz. Mirari, bajo entzute izugu. Ba, nire hotxe? Primeran da. Ah, poste nahi. Ondo ba, beraz galdetegi moreari ekin godiogu goiatz. Gustura egon zara? Bai oso. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Gorriak. Zer da zuretzako berdintasuna? Berdintasuna da, ba, emakume izateagatik edo gizon izateagatikan eta zerbait nahi izategatik inorrek mugak ez jartzia netzako. Ispilo aurrian jartzen zarenean, eh, ze ikusten duzu? Egunan arabera da gauza desberdinak <laughs> ikusten jut. Ba, bueno, ikusten duten eska gazte bat, egun hobiakin, egun txerragoakin, baina, bueno, aurra duna. Auditzen ze izan nahi duzu? koherentia. <laughs> izan aldezu noiz bait, eh, referentziaik, eh, norri izan duda, zure bizitzako referentzia? Ba ez dakit, eh, referentziak, badia pertsona batzuk osolotura oso lotura berezi ez zautena, gai ez, ba, nera monakin osarre ez daukidut, ez dakit, eh, referentzi bezala hartuko den, oso desberdinagea, minon, Bai, oso harreman ez daukidutela. dutela. Martxoaren sortzia, azaroaren hogeita bosta, ekainaren hogeita sortzia, zer dira horiek zifrak, zenbakiak? Fetxa seinalatuak azken pinan askotan erabiltzen txuguna kale ateratzeko, naiz eguneroko botasuneko aldarrikapenak izten jarraitzute, baina bueno, egun oitan ez bisiblego edo bihurtzen ga, o bihurtzen gaituzte edo bihurtzen dugu, gura aldarrikapena. Lan eguna bukatu da, oi hartzungo udaletxian, etxeko giltzak eskuan hartutuzu, atia zabaltzen hasten txanean, etxeko atia zabaltzen hastean, ze pentsatzen zu? Mm, ez dakit, egunan arabera oso oso diferentiak pentsatzen jut, batzuan pentsatzen dut gaur ez dute zerringo, bestatzen pentsatzen dut ez dakit zein edituko jut kafe bat hartzeko, eta bestatzen pentsatzen dut, ba hoain inglesa jun behar dut, ez dakit noa jun behar dut, eta bakit noa jun behar dut. Eta hemen ateratzen zarenean zertan pentsatzen hasiko zara? ba, hemen ateratzen eh, zenean, ba, lanea hueltatuko naz. Ta, <laughs> oi hartzun irratirako elkarrezketa prestatuko dut, zine gotze batekin. <laughs> Amarretik, e, zer utxetik hasita amarra bitartean zenbateko puntuazioa emango zenioke elkarrezketa honi? Amar bat merez zute. Eskerrik asko. Eskerrik asko. matrikulak bintzen aigea, geha, bueno, unibertsitatea baino bion, ni Hori fijo. <laughs> Ba, goiatzuk ere galdera bat bota berko diozu, hemendik bi aste barru etorriko den gonbidatuari. Bai, eta nire galdera da, ia zein oparituko liokeen amapola more bat. To, ze polita? Bitu, bai. Zuk mirari? Zene oparitu zuri, haitu. Atalik ere zuri. <laughs> bueno, ba, galdera hoi erantzun berko duna zein izango da, haitzer? Ba, dena ondo badoa, bakizu politikari bat baita eta politikariak eh, alamodu zibiltzen dira jendarekin maite ubiria izango da, sortuko kidea. Ba, maite ubirian zai gea, baina maitasuna handiz goiatz labandi barra gurtuko dugu. Mi esker goiatz, zuei, urrengo liburuaren za izango gara. Bueno, bueno, etxe barko Aio. Urren arte. Aio.